en tuutois un gumnas dometa, cae allois poiciloes, cae melonton apelthen hora. Lefthaison un pinacidon, egrapsa ec logu de mostenus, e pagorevontos tu, ho e percei, cae ho ora e petrepen. Estixa hos edei, anagorevontas proton, kai autos anegoreusa monos